Labi. Um, tagad būs tā daļa par īzī slaidu, tāda programmiņa, ar kuru mēs varam parādīt vārdus uz ekrāna. Es zinu, ka uh, daudz no mums, kas mēs šeit esam, mēs neesam varbūt no tādām lielām draudzēm, kur ir pieejams viss, kur ir pieejams tev gan, um, kur slavēšanā jūs nesat varbūt ļoti daudz cilvēki, kur varbūt jums vispār nav ne projektora, ar ko jūs kaut ko rādat uz ekrāna un, un tā tālāk. Tā, tas es dabūšu. noteikti jūs redzat mani ekrānā. Um, tā lieta, man liekas, kas arī tik foršas, ko Žora dalījās par apratu un visām tām lietām, um, kas man liekas ir jums ļoti labi, kā potenciāliem slavēšanas vadītājiem vai tiem, kas vienkārši spēlē slavēšanā, vai vispār vai jebkurā dzīves jomā, ko jūs darat. Tad, kad tu dari kaut kādu vienu konkrētu lietu, ir ļoti labi zināt tās lietas, kas ir ap to lietu, kas saistās ar to, lai tu varētu to lietu, ko tu dari, darīt labāk nozīmē, varbūt, ka tu esi mūziķis un tev nekad nebūs uh, tas uzdevums sēdēt, teiksim, pie vārdiem un rādīt vārdus uz ekrāna. Varbūt tavs uzdevums nekad nebūs sēdēt pie pults, varbūt tev nav jādomā par tām lietām tā ļoti konkrēti, bet tāpat tā pašā laikā, pat cik tu esi saistīts ar mūziku, tad šīs ir tās lietas, kas patiesībā ļoti ietekmē to, ko tu dari un kādā kvalitātē tas būs, ko tu darīsi ja, piemēram, vārdi ir nepareizi, kas parādās uz ekrāna. Piemēram, vakardienā mēs dzirdējām krievu valodā vienu dziesmu vakarā. Jūs pie, piefiksējāt, ka iztrūka kaut kāda daļa no vārdiem, vai ne? Bija viegli tajā brīdī? Nē nu, kādam varbūt bija viegli, tu zini tos vārdus. Bet uh, man, piemēram, es krievu valodu īpaši labi nezinu, un es to dziesmu, nu, es nezinu tos vārdus, un tie vārdi trūkst. Es pārāk nespēju dzirdēt līdzi, tāpēc, ka tie vārdi nav. Es sāku dzirdēt kaut kā savādāk, un mēģinu pats par savu kaut ko un tā tālāk. Bet, var sakot, nav vairs tik vienkārši, vai ne? Tātad ir kaut kāda blakus lieta, kas nav saistīta ar tevīm, bet tāpēc, ka tā nav, Tāpēc arī tas, ko tu dari, vairs pat īsti nav tik labi. Cilvēks vairs tik ļoti to neizbauda, tāpēc ka ir kaut kāda blakus lieta, kas nav kārtībā. Un tāpēc ir ļoti labi tev zināt tās apkārtējās blakus lietas, lai, ja vajag, tu vari arī pieslēgties un palīdzēt tajās lietās. Un teiksim, tāpēc arī par apatūru, un tagad mēs parunāsim par izīslēs par šo programmu, ar kuru mēs varam ļoti vienkāršā veidā rādīt vārdus uz ekrāna. Um, tā ir bezmaksas programma, tāpēc cilvēkiem, kas, um, teiksim, draudzēs vai obligāti licencēti un tā tālāk, tā ir ļoti vienkārši to izdarīt. Um, mēs jums visiem uh, šīs nometnes beigās izdalīsim disku. Mēs disku ielikt tikko datorā iekšā, un tur ir tāds folderīts uh, dziesmu datubāze. Tur mēs runāsim par to vēlāk, droši vien attīstīt stāstīt par to, kāds materiāls mēs jums iedosim. Tur ir 190 dziesmas ar visiem akoriem un tā tālāk, un uh, audio failiem, lai jums būtu gatavi to darīt. Bet, uh, Es šodien parunāšu par otru. Uh, tas ir Easy Slide, saucās programmiņa. Un, uh, tur vienkārši mēs apmēram sagatavojam viņu, un arī tāda maza tā kā, pamācība ir. Um, es neinstalēšu šo programmu uz datoru vienkārši tāpēc, lai iet, ietaupītu laiku. Sākumā bija domāts, es iesim visam cauri, bet es nedarīšu. Te ir mazliet viņa pamācība, uztaisījām, kur tu vari redzēt, kādā veidā viss var izdarīt. Jā, vienkārši tev tas izsakot līdzi. Principā pavisam vienkārši. Tu vispirms palaidīsi šo pirmo failu. Tas arī pamācībā bija rakstīts tu viņu uzinstalēsi datorā, un pēc tam pašu programmu izīslēs programmu un uzinstalēsi datorā. Tālāk, divas lietas tev vēl ir vajadzīgas pēc tam, kad tev ir pati programma. Pirmkārt, mēs gribam ievietot latviešu valodas bībeli, lai uz projektoru, tad, kad um, mācītājs sludina, tu vari palaist latviešu valodā bībeli, vār, uh, teiksim, kaut kādu bībeles raksturvietu. Otra lieta - pašas dziesmas ievietot. Uh, parādīšu par bībeli, tur drusku sarežģītāk, tāpēc uzreiz jums parādīšu. Teiksim, uh, jūs visi zinat, ir tāda, tāda lietiņa kā MyComputer, vai ne? MyComputer ir lokāla diska C. Ja? Un uh, tajā brīdī, kad jūs uzinstalējat izīslaids, tad C diskā parādās folderīts izīslaids. Mēs ejam iekšā, te ir Holy Bibles. Es <laughs> eju iekšā Holy Bibles. Un redziet, te jau ir ielikt iekšā latviešu valodas bībelī. Ja, ja jūsu diskā ir bībele latviešu, ir tas folderīt, tā, tas tā. Mm, tas ir nu, failiņš. Vienkārši to failiņu mēs iemetīsim šeit iekšā, jo tur nekas nebūs. Viņš, ka tur ir pievienots, tad tālāk Uh, mēs varam iet iekšā izīslaidos. Mēs ejam izīslaidus programmiņā, kas jau ir šeit uz datoriņa uzinstalēta. Viņa apmēram šādā veidā izskatās. Un uh, mēs varam pie opcijiem, tik ir Bībeles. Un tad arī parādīsies Bībeles. Tajā apakšā tā Bībelīte parādīsies, kur būs jau nospērījis, uz viņas nospērījis ēd. Un brīnišķīgi, ka parādīsies šeit augšā tā Bībelīte. Un tev būs tagad Bībele izīslaidā latviešu valodā tā ir uh, viena lieta, ko tu varēsi sagatavot. Bet uh, tas ir ap, pamācībās vienkārši tā ātri izskrēt cauri, lai tu redzētu. Es vienkārši laika trūkuma dēļ, es īpaši neiedziļināšos katrā lietā, katrā lietā, bet tā ātri izskrēšu cauri, lai tu redzētu un saprastu. Otra lieta ir uh, dziesmu vārdi. Dziesmu vārdus mēs iesim tāpatās opšanos, reka ir folderīši. Mēs iesim folderīšos, un uh, te būs visādas angļu, mandarīnu, kaut kādas Uh, un visādas savādākas ar ķīniešu programmatūru, nezinu, tā tālāk. Var sakot, viņas te visas būs saķeksētas, vis, visām te parādīsies tā, ka viņas tiek izmantotas. Nu, mēram, šādi te viss izties, un tur būs daudz tādas. Bet tev viņas nav vajadzīgas. Tur tādas dziesmas, kas ir ko tu nekad nedzirdēsi tādā valodā, un mēs viņas visas atķeksējam. Viņš tev nav vajadzīgs, un mēs paņemam reku viens tukšais folderīts bija, un mēs uztaisījām folderu 7, mēs, teiksim, viņu paņēmām, nodēvējām par Latviju 2 Es vienkārši to parādīšu. Jā, Latvijā ir divi, un mēs viņu arī gribam izmantot. Mēs nospiežam, ka mēs viņu izmantojam. Viss ir superīgi, spiežam OK. Un folderīs mums strādā. Tagad mēs tajā folderī gribam ievietot iekšā šīs mūsu latviešu valodas dziesmas. Visas mēs tās, visas 190, citur tās dziesmas, ne, nav pilnīgi visas, bet gan izvēlēties, visas atrodas diskā. Visam vienkārši mēs varam izdarīt, ejam tools, import, atrodam to failiņu, Tātad mūsu disks atrodas, kur ir mūsu disks. Mūsu disks ir lūk, šis te easy slides, un reka ir easy slides dziesmu datu bāze. Ja? Ejam iekšā, viņš neko neatrod. <laughs> ļoti jocīgi. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. <laughs> Cerams, ka mēs viņu ielikām vispār. Um, nē, nē. Viņam vajadzēja būt, viņš nav. Nu, labi, mēs paskatīsimies, un um, es vēl pēc tam varēšu pateikt, kas tur pa laimi bija. Es negribu tērēt laiku un skatīties baigi daudz. Vārds sakot, ja tur nebūs, mums ir mājaslapa historymakers.lv. Katrā ziņā es domāju, ka tur arī dabā, dabūs to informāciju. Un vispār arī šī liste ar dziesmām, kas ir izlaistas datubāzē, mēs viņus laiku pap paplašināsim, sakārtosim. Patreiz vēl kādām dziesmām nav īsti smuki sakārtots, viss tā kā vajadzētu. Mēs to izdarīsim, un teiksim, tur jaunākā datubāze visu laiku atradīsies. Tā kā ik pa brīdim tu varēsi lejupielādēt jaunāko datubāzi, lai varētu atjaunot savu datora, teiksim, šo dziesmu līstu kādā veidā viss noteikās. U, šeit ir galvenās podziņas. Redzat, redzat man pelīte augšā, labajā pusīte augšā. Jā? Rek ir galvenās podziņas. Ar laivu mēs izņemam tieši šajā ēterā, ja mēs esam dzīvajā. Um, taču pirms tam, tagad, teiksim, tiek dublēts mans ekrāns tiek dublēts uz projektoru. Bet to mēs negribam, lai visi cilvēki redzētu visādi šādas lietas. Tā kā to visu mums nevajag, ne, tad mēs varam to visu novākt. Varbūt kāds no jums zina, kāds nezina. Es jums parādīšu, kā mēs to varam novākt. Mēs ejam iekšā. Mums principā vienkārši vajag tikt pie, pie, pie, pie, pie teiksim, šis ir jaunais 7. Windows ārtā. Mēs, mums jāatbūvē ir extended. Ja tas ir kaut kādā citā Windows, tad, kad mēs ejam pie display uh, properties, mums vienkārši ir jādabūna, ka otrais ekrāns ir extended. Nevis duplicate, nevis kaut kas savādāks, bet mums vajag tieši dabūt extended. Ja? Pavisam vienkārši. Bet es tagad to nelikšu, vienam iemeslam dēļ, lai tu redzētu, kas notiek. Uh, tad mums ir ekstendēta, mēs nospiežam live, teiksim, mēs izvēlamies kaut kādu dziesmu, lūkuru dziesmu, mēs nospiežam live, un tā dziesma parādās uz ekrāna. Teiksim, šajā gadījumā viņi parādās, nu, viņi tā arī parādīsies uz ekrāna, un man paliks tas pats. Man paliek šāds te ekrāns uz mana datora. Uz ekrāna rādās vārdi, man paliek tā teiksim, tajā brīdī, kad mēs gribam dabūt, lai ekrāns paliek melns, mēs nospiežam šo te. Un, uh, kad pazūd vārdi, ekrāns paliek vienkārši melns. Redziet, te var redzēt. Ek ir dziesma, tagad rādās uz ekrāna šī tāds te dziesmiņa. Lai es nospiežu to te, parādās, viss ir melns. Sarežģīti. Tā ir labi. Tagad mēs pievienosim jaunu dziesmu. Tad, kad var pievienot jaunu dziesmu, mēs te vadīsim visus vārdus. Ņemsim, ievadīsim sveiki. Un mēs viņu nosauksim kā sveiciens. Mēs varam saglabāt un iziet. Un viss ir superīgi. Un ekvivalents parādījās mūsu jaunā dziesma. Mēs viņu izdomājām, ka mēs šajā vakarā tas būs jādzied. Mēs viņu paņemam, pieliekam te klāt. Un lūk, šajā vakarā mēs dzirdēsim šo dziesmu. Viņa parādās te un mēs viņu varam dzirdēt. Un tagad uz ekrāna rādās visiem sveiki šīs te. Sapratāt? Jā, es domāju, tikai alkohola vēl dziesmai. Um, Var sakot, kādā veidā notiekās dziesma. Tagad ā, mēs izdomājām, ka tā dziesma tomēr ir tāda, ka mums vajadzētu viņu tomēr palabot. Nu, kad tomēr kaut kas pietrūka. Lūk, šeit ir puziņa edita. Ejam atpakaļ pie tās iekšā. Sveiki! Viņam sveikiņi! Ja. Sveikiņi! Nu. Ai, labi, sveikini. Pēc garumzīmēm vienalga nav svarīgi. Viss tāpat tāds. Jā, mēs izlabojām. <laughs> Sapratāt, pavisam vienkārši. Um, tālāk, pieņemsim, mēs gribētu, kādu dziesmu mēs gribētu dzirdēt. Nē, nu labi, cita dziesma. Piemēram, slavēšanas grupa sāk dzirdēt kaut kādu dziesmu, kas nebija iepriekš ieplānota, ka viņi dzirdēs vienkārši spontāni, vienkārši Dievs viņus vada, viņiem sāk kaut kādu dziesmu dzirdēt. Kas būs tā dziesma, teiksim, ko viņi dzirdēs? Tava mīlestība. Pieņemsim, ja? Tātad mēs atrodam, rakstam tava. Nu, man nav garumzīme, man ir jāuzraksta precīzi, man nav garumzīme. Es varu tā darīt, bet man nebija. Es nav. Nē, nē. Tur vienkārši nav ieslēgta latviešu valoda. Oh, jūs atradāt dziesmu, jā. Redz, kur mēs rakstījām, tava mīlestība tikai jāraksta precīzi, nevar rakstīt neprecīzi. Un lūk, ir, teiksim, tava mīlestība pareizie vārdi. Bet šī tā dziesma tomēr. Nē, šī tā laikam bija tā, tā mīlestība. Jā, tad mēs šo dziesmu dzirdam, mēs viņu ātri palaidām uz ekrānu un viss smuka aizgāja un viss laimīgi, viss dzirdam līdzi. Ja mēs iepriekš mēs sagatavosim, teiksim, mēs šodienā dziedāsim dziesmu, kur pat eņģeļi bija, tas nāk pievienojam sarakstam, šito dziesmu, teiksim, sveikiņu mēs tomēr nedziedāsimies, viņu izņemam no sarakstā ārā, dzīvības upnē mēs mēs uh, glābējs mans ir dzīves, ar to mēs nedziedāsim, izņemam viņu ārā. Dzīvības upa nedzīvināsim, izņemsim ārā. Mēs dzirdēsim operēsim, kur pat eņģeļbīstas nāk un tava mīlestība. Lūk, tas būs tas, ko mēs šovakar dzirdēsim. Mēs vienīgais sāksim dzirdēt ar operēsim, to mēs sāksim, tā būs pirmā dziesma, ko mēs dzirdēsim, tā būs tava mīlestība, kur pat eņģeļbīstas nāk būs trešā dziesma. Lūk tā. Un šo te mēs saglabājam. Mēs viņu saglabāsim. Mēs viņu saglabāsim. Tas būs, teiksim, tā būs svētdiena. svētdiena. Mēs uzziedojām jaunu, nu labi, mēs viņu nesaglabājām, mēs izveidojām jaunu, lūk, arī tā svētdiena. Ja? Un reku mēs te varam samest iekšā tās dziesmas, ko mēs gribēsim dziedāt svētdienā. Pār kalniem, pār jūrai, tā mīlestība, tā tālāk. Un reku bija iepriekšējais izveidotājs, jā? Ja? Sapratāt? Jā, jā. Bet ir vēl viena lieta. Ir vēl viena lieta. Mēs varam pielikt arī bildītas. Redzat, re, tas te ir tāds pogas, images, images, images. Un mēs, piemēram, izdomājām, mēs gribam pielikt šādu smuku bildi. Nē, mēs citu bildi pieliksim. Šo te bildi, piemēram, šāda smuka bilde. Mēs nospiežam uz viņas. Lūk, parādās šī te bilde. Mēs viņu tagad palaidām uz ekrāna un aizgāja. Lūk, redziet, uz ekrāna tagad rādās šis te. Šis te. A, tagad es vairāk negribu to bildi. Ko man tagad darīt? Cerieties! Vēl viena ļoti svarīga lieta ir, ko jums vērts iegaumēt. Lūk, ir default. Te būs viss kaut kas salikts. Te būs, tā, kad pašā sākumā te būs visādas šīs podziņas. Es uzlikšu tā, kā bija pašā sākumā. Teiksim, apmēram šādi izskatās pašā sākumā. Palaidām, un tad paskatieties. Redziet, kā izskatās. Kreisajā pusē tie apakšā rādās tur dziesmas nosaukums, tur autors labajā pusē tie apakšvārdi cipariņi rādās tur un, un nu, viss kaut kas tur rādās. <laughs> Bet nu, viņš parādās tur. Ab, <laughs> man nepat, nu, man, nu, es negribu, ka man rādās tāda visādi lieka informācija, kaut nu, kāda cipariņa tā tālāk. Vai ne, man vismaz nepatīk. Tāpēc es vienkārši noņemu visu to nost. Es vienkārši visas šīs lietiņas atceļu, arī virsrakstus nerādu un tā tālāk. Un tad man rādās tikai plīks tekstiņš. Um, tas, ir, tas ir šajā defaultā. Defaultā mēs arī varam uzlikt krāsu. Piemēram, es uzliku melno krāsu. Uzlikšu melno krāsu. Vēlreiz. Es uzliku tādu to, ka man ir nevis tāds, kur tā kā stariņš iet pa vidu. Jūs redzat, ja jūs tur neko nevarat redzēt. Nu, labi, es uzliku melno, tīkli melno krāsu, bet es varēju uzlikt, piemēram, arī zilu krāsu, ka man būtu viss fons, piemēram, zilā krāsā. Tas būtu defaultā. Bet nu, man nepatīk īpaši, kad ekrānā rādās zils fons, vai ne? Tomēr pieredze, ka rādās melnais. Es labāk rādu melno. Okay. Un šeit dziesmā te es negribu vairāk tās bildes. Es pieņemu pie set, un mēs noņemam nos, ka viņiem ir savādāks individuāls settings. Un viņš atgriežas pie default. Vienkārši. Principā var, bet šī programma ir bezmaksas programma. Viņa ļoti vienkārša, un cik reizes esmu līdzi, tik vienmēr ir uzkāries dators. <laughs> bet principā var. <laughs> Principā, nu, tur ir ar programmu, man liekas, arī kaut kādas lietas līdz galam nav. Bet šitā, ir, tur ik pa brīdim tiek atjaunots jaunākas versijas, un varbūt tur laika paliek labāks. Var arī dzīvajā translēt. Nu, tur ir ļoti, teiksim, ļoti plašas iespējas, bet reizēm vienkārši programma nevēl. Vēl dažas lietas jums atgribēju pateikt. Liekot vārdus, daudziem cilvēkiem patīk likt fonā bildītas un tā tālāk. Personīgi es teiksim, vienkārši tā skatoties, kas ir bijis. Man tomēr patīk, ka ir pēc iespējas mazāk lietas, kas novērš uzmanību. Bet melns ekrāns ar baltiem burtiem, tu vienkārši tev ir vārdi, un tas ir viss. Tev nav nekas cits, kas tev novērš tavu uzmanību no tās slavēšanas, no tām dziesmām. Tāpēc, teiksim, mēs arī nometnē mēs izmantojam vainu tikai melno ekrānu, vai mēs liekam fonā varbūt reizēm kaut kādus video, bet tas ir ļoti reti, ka mēs to darām. Uh, bet nu, mēs principā neko citu vairāk ne, neliekam. Uh, vēl viena lieta, kad liek vārdus, ko ir labi atcerēties, uh, liekam vārdus nevis tajā brīdī, kad sāk dziedāt, bet uzliekam jau konkrētos vārdus mazliet pirms sāk dziedāt. Lai tie, kas dziedās, viņi jau spēj sākt sagatavoties, kas būs par dziesmu, lai viņi jau saprot, lai viņi jau uztver. Tad tajā brīdī, kad mainās, nevis mēs uzliekam nākošo, tajā, teiksim, ir piedzēta, ir pants, un teiksim, ir pauzīta kaut kāda starpspēle, un tad ir piedzēdājums. Nu, ja otrādi, nezinu, kā tur parasti ir, neesmu mūziķis. Bet uh, kamēr ir tā starpspēle, mēs reiz atstājam to pašu pantu vēl, un vēl uz to piedzēdājumu nē, bet kamēr ir tā starpspēle, labāk uzreiz jau uzlikt to piedzēdājumu. Un mēs zinām, ka tas tūlīt tā sekos, ir tā kā attīstās to piedzēdājumu, mēs jau uzliekam to, jau sagatavojam tos, kas, kas skatās, tos, kas dziedās līdzi, jau sagatavojam tam, ka tūlīt tās nāks tas piedzēdājums. Tas vienkārši arī palīdzēs cilvēkiem nu, tā brīvāk justies slavēšanā un saprast, par, kas notiekās, kā, uz kuriem mēs ejam vējiem, teiksim, uz kuriem virzās uz priekšu lietas. Nu, tā. Ziniet, kā īstenībā par slāņu vadīšanu es, es, es pats sev pieķēru vienu kļūdu, ka šos cilvēkus mēs vienkārši aizmirstam. Viņi mums galvā neeksistē. Nu, vārdu licēji. Tas nozīmē, ka tu īsnībā visu savu visu draugu aizmirsti. Nu, tā. Tāpēc, ka tu viens pats dziedi, tev papīrs priekšā ir. Bet, teiksim, draudzēji obligāti ir jābūt vārdiem priekšā. Tāpēc, teiksim, ļoti bieži man ir tā atnācis, ka, ja es atnāku un nav izslēgts, vai es atnāku un nav teiksim, vārti, es ļoti cenšos dziedāt dziesmas, teiksim, kas ir ļoti vienkārši. Es izmainu savu paredzēto sarakstu, viņi izmet ārā un sāk dziedāt kaut ko, ko cilvēki noteikti zina. Piemēram, kāds esmu, tāds es atnāku. <laughs> Labi. Vien, vienkārši saprotu to, tāpēc lūdzu arī, nu, kas, kas jūs atcerieties, ka nu, neignorējiet šos cilvēkus, kas liek vārdus. Un, un arī, teiksim, kad plānojat, ļoti bieži arī viņiem uzrakstat sarakstu, nu, kādas dziesmas būs, un lai viņš jau spēj sagatavoties un vajag pārliecināties, vai ir kārtībā. Nu, es pats sev pieķeru ļoti bieži aizmirstot vai kā, bet nu, tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka tad publika vienkārši ne publika, bet draudzene Rādz tās dziesmas viņam jāredz, kas, kad viņi dzied. Javi? Tāpēc arī palīdzēs tā lieta, ko Žorija jau teica. Nevis, kad mēs atnākam 15 minūtes pirms sākuma, ko mēs tagad dziedāsim, bet tagad tu jau esi padomājis par to, kas būs. Un tu jau vari laicīgi iedot tam cilvēkam, kas sēž pie vārdiem, jau sarakstu, kas būs tās dziesmas, ko mēs konkrēti dziedāsim. Tas viņam ļoti atvieglos, jo reizēm ir dziesmas, kas vienkārši nav iekšā ļoti bieži tas ir gadījies, ka vienkārši nav kādas dziesmas, kas ir tajā datubāzē. Tajā brīdī ir stress, ka tev vajag atrast ātri, vajag ierakstīt. Es zinu, ka pieņemsim man reizēm, kad esmu sēdējis pie vārdiem, nepatīkamākie brīži ir tie, kad tev ir jau slavēšana iet, un tev vajag tikmēr drukāt un rakstīt jaunu dziesmu datubāzē kura būs, teiksim, kaut kāda trešā dziesma, kamēr jau iet pirmās dziesmas. Ļoti nepatīkama situācija tā ir, jo tu nevari vienlaicīgi likt vārdus un uh, drukāt jauno dziesmu. Tas nozīmē, tev vajag drukāt, tajā brīdī, kad jūt, ka tūlītās nāks piedzīvājums, tu ātri saglabā, izslēdz ārā, pārslēdz vārdus un atkal turpina editēt jeb to dziesmu. Tas ļoti sarežģīti, tas nav patīkami, tāpēc labāk vienkārši laicīgi iedot, lai, ja ir kaut kādas lietas, kas trūkst, lai visu to varētu novērst un visu varētu nokārtot. Vienkārši Tas, ko es jums varu ieteikt, um, jūs kā mūziķi izmantojiet to iespēju un, un uh, saprotiet, iemācieties tās, tās apkārtējās lietas, kas ir ap to mūziku, kas ir tās apkārtējās lietas. Tas ļoti palīdzēs. Jums vienkārši saprast to, kas notiek, kas ir tie cilvēki, kas jūs atbalsta, kādā veidā tas notiek. Um, nu jā, man liekas, tas tiešām būtu vērtīgi. Iemācieties par apatūru, iemācieties par vārdiem, iemācieties par kādām citām lietām, kas ir saistītas.